yo kuwa mirongo irindwi na kabiri nyakanga bibiri na cumi na gatandatu agizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira mu gihe icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kivuga ngo ibyo bafite amakenga ku by'iyo hagati y'akazi na muntu mu burundi umushikiranganji mu byagejwe harimo hagati y'akazi na muntu yitisho cegeranyo nk'icya politiki n'abanyeshuri bamwe mu birukanwe muri kaminuza y'u Burundi ngo ntibabona ingene insiguro za bamwe muri bagenzi babo zakiriwe kugira ngo basubire kwiga iz'abandi ntizakigwe ibyo mu buyobozi bavuga ko insiguro zavana n’icumi umwe wese yashimikiyeko isanganiro isanganiro iradiyo ndasubiriye kubaramusa amezi abiri ararangiye umuyesha amakuru jabigira imana w'ikinyamakuru iwacu atawuzi irengero ry'iwe antoine kabura harongoye icyo kinyamakuru avuga ko babandanije amatohoza kandi batanze icyegeranyo ku amanza mukuru wa repubulika urongoye ikinyamakuru iwacu avuga kandi ko bafite icyizere ko bazotunganirizwa turagerageza rero kubazanya amatohoza ibyo twarose byose ubu uko tuba turamenyesha amakuru twarabyanditse ama tureze turakora icegeranyo eh, twashikirije umushinjwamanza eh, procureur general de la république yaragiye wa muntu yahamagara kuri iwacu avuga ko Imana bamutwaye eh, iyo nimero irahari ni wa muntu agurisha amayinite ajya bugarama ni wa muntu bavuga ko yakorera iperereza yahamagaye Imana nawe nyine yavuga n'abamenyeshamakuru bacu hariho inzira bashobora gucamo nk'abantu barondera ukuri barondera irengero ry'umuntu ibyo byose twarabitanze murabyo uno munsi nyine ubutungane bukora hari icyizere mufise ko muzoheza mugatunganiriza icyizere umuntu yaba agifise kandi gushika uno munsi murazi yuko ata wa jean bigirimana twigeze tubona nta kigiga tugeze tubona niyo barapfuye urumva ni ibintu bigoye cyane yaba kuri twebwe cyane cyane abiwe umukenyezi eh, wiwe abana biwe kubura umuntu utamugwaje utamuherekeje ibintu bibabaza cyane no muri kahise k'uburundi byarabaye abantu bakagenda ntibatahe twagira tuti ibyo bintu turiko turabirengera twategereza kubi kubirengera kuko eh, twese gupfa uzofa mugabo umuntu agenda ntatahe ntunamuherekeze hano tumushinguye tukamuvugira agasabisho tukamuherekeza ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane Antoine Kabura yakaba yaganira na ive Nkunzimana mu by'agateka kazi na muntu icamwe mpuza makungoni ribicishe mu gisata cyaryo cy'agateka kazi na muntu Dewitse gusohora icegeranyo aho rivuga ko rivisa amakenga ko mu Burundi ariko hakogwa ivyaha bikomeye nk'ivya bunwa aho nivuga ko ifisa amakenga ko uhava haduka ihonyabwoko hanavugwamo bamwe mu bari mu nzego naho hadatangwa amazina yabo leta yo ikabona ko ico cegeranyo gishingiye ku binyoma icegeranyo cy’abahinga b'ishiramwe ni ku vyerekeye hagati y'akazi na muntu ngo ni icegeranyo ca politike aho kuba icy'ubuhinga byavuzwe na mateni by'abandi umushikiranganji murajejwe harimo hagati y'akazi na muntu mu kiganiro kubamenyesha bamenyesha makuru twavuze yuko muri leta y'u Burundi ko turaje kino cegeranyo kuno cubatse ari cegeranyo aho kwica abahingo usanga ari cegeranyo kijanye umengo gifite intumbero ya politique tugiranije n'ibindi vyegeranyo bikorwa n'abahinga kuko si cegeranyo ca mbere gikozwe ariko uri kuraraba vy'ukuri kino cegeranyo urabona ko ari cegeranyo atabuhinga basizemwo ahandi naho ugasanga bari ko baravugamo ibintu ubona by'ukuri bitumvikana kubi bya bindi bivugwa mu ibarabara icyo ni cyerekana yuko icyo cyegeranyo by'ukuri batafashe umwanya ukwiye wo kukiba ukurondera tuhabereka yuko ubuzima bw'igihugu buriko buragenda busubira kwisununura kandi mu bijyanye mu by'ubutunzi muri ibyo byose ntabyo usanga muri icyo cyegeranyo ku buryo umuntu ariko aragisoma avuga ati icyo cyegeranyo cyakozwe n'abahinga ikindi nacyo ni ikintu cya mbere ukibona mu ngane ya mbere bakubwira ko bashyize imbere yuko ya sentare mpuzamakungu akandi baca bahereza ko ni uko Burundi bwokugwa mu mugwi ujeje kuraba iby'agateka kazi na muntu ku bijyanye n'umusirikare urutse gupfa ari mu biro bikuru by'iperereza ngo bariko barabikurikirana mu by'agateakazi na muntu witwa na Gatimana Etienne mu bwoko bw'abatwayara yaciriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri na sentare nkuri ku kiri ntara ya Kibitoke ngo nawe yagirizwa kwica umuntu yarashoye igitungwa ciwe ku mutumba wangora muri komine ya bukinanyana ni muri iyo ntara aho kandi yari yanafatanywe inkoho zibiri mu bwoko bwa karashinikove abo bari kumwe batatu bagaba batunzwe nayo bameze umushyikiramanza wa repubulika mu ntara ya Cibitoke akaba yamusabiye gupfunga ubuzima bwiwe bwose iyo sentare nyene ikaba yaranaciriye umunyororo w'imyaka itatu uwitwa nshimirimana Rodrigue yagirizwa gukomeretsa uwarafatanywe itonga ariko yiba ku mutumba wa ndava muri komine ya Buganda isanganiro inama isumba ingimba ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero aho bamwe mu banyeshuri baherutse kwirukanwa mu kiringo cy’umwaka muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko badatahura igituma insiguro batanze zatumye badasubira mu ishuri kare zitakiwe ngo bari babuze uburyo bwihuta bwo kumanuka bava imuhira bagasaba umuyobozi wa kaminuza kubacira inkoni ngufi inkuru tubazarendeze bukeye neza Inyuma y'ingingo y'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yo kuwa 12 imyandagaro yirukana mu kiringo c'umwaka abanyeshuri bagera ku majana 347 uyo muyobozi yarasohoye itangazo ryo kuwa 19 imyandagaro ryavuga ko uwufise imvo yatumye atitaba akamo ko gusubira mu ishure ko yo kwandika ikete bigakogwa kuva iyo tariki ya 19 gushika itariki 26 imyandagaro inyuma yaho abanyeshuri 195 basanze bari birukanywe ariko baritavye akamo 12 nabo baratanze siguro ziremegwa amajana abiri n'indwi rero barasubiye mu ishuri abanyeshuri ijana na mirongo ine batemerewe gusubira mu ishuri bavuga ko badatahura igituma insiguro zabo zitemewe mu gihe baretse gutonda kuko batari bafise uburyo bwo kuva imuhira iwabo uyu ni umwe muri abo banyeshuri ntitwemerewe kwiga ku mvo z'uko ngo insiguro twatanze igituma tutatonze batabyemeye twebwe turabona ko twarenganijwe kuko mu gihe abanyeshuri baduserukira n'igihe umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yari yatanze yuko dusubira ku mirimo abanyeshuri baduserukira bavuze ko hari abanyeshuri bari hagati hagati mu gihugu badashobora gushika ku itariki ya 11 z'ukwezi k'umunani barabangiye ko ingingo yuko ko bafatira ibihano kubera bataratonda bakabarindira gushika ku munsi wa mbere hari itariki 15 z'ukwezi k'umunani 2016 ntivyubahirijwe twashoboye gutonda kubera twari hagati mu gihugu kumvo z'uko tuba kure bamwe twarabuze uburyo tutashobora gushika muri uwo mwanya baraduhamugara ko dutonde abanyeshuri basaba umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi kubacira inkoni ngufi akabemerera gusubira kwiga turasaba umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Burundi yuko yosubira ku ngingo yafashe ko numuvyeyi naho yoba twagize twagize ikosa akadusubiza mu ishuri akaducira inkoni ngufi tugasubira ku mirimo nk'abandi banyeshuri abanyeshuri bari birukanywe igihe batevye kwitaba kamo ko gusubira mu ishure mu gihe bari bahagaritse ivyigwa biyamiriza ibisata bishasha bitabemerera kuja mu gisata co kwigisha bahejeje kaminuza umuyobozi ajejwe ivy'akanovera muri kaminuza y'u Burundi avuga ko uwanditse ikete ryo kwisigura byumvikana yemerewe kwiga utemerewe runyagu varose ngo vyatumwe n'uko insiguro yatanze zitumvikana cyane zidafashe hariboneke zihinduka mu itunganywa ry'igituro cy'imiduga yunguruza abantu bajya muri zone ya kanyosha aho mu kwinjira mu miduga abiyunguruza babanza gutondekwa ku mirongo bikaba bishimwa n'abafatiye iyo miduga ija mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura ngo mu minsi iheze hinjira ubufise ingufu gusa arirenda yikeza wahaciye tubwira ingene byari byifashe Thank you. ni igihe cy'isaha cumi n'imwe zirenga z'umugoroba turahagarara imiduga yunguruza abantu bajya mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura haboneka umurongo muremure w'abantu batonze barindiriye ko bashikigwa ngo baronke ikibunguruza ikitari kimenyerewe muri icyo kibanza cyarangwamo imisunikano bamwe mu bo twasanze kuri iyo mirongo bavuga ko mu minsi iheze hinjira muri iyo miduga uba ufise inguvu kurwara gusa ufise inguvu niyo ukatangura kwinzira bagatusoma amatelefone n'amahera imana gusa n'ibibona ubu nawe n'ukuri bagize neza mani bezagire kare bahora banigana ariko kubera batonze umurongo ubu n'ubwo yarashobora kuronka bisi cyangwa nk'umugore afite indi kuze agashobora kuronka bisi nayo ubundi naho yashika saa munani kubera adakomeye ntiyashobora kurira bisi ubu tubona ari byiza abo babanze gutonda akaba ari abaja muri zone ya kanyosha umukuru w'ico gituro akamenyesha ko bashatse gutunganya gushasha icyo gikorwa kugira bose baronke uburyo bungana bashobore kuronka ikibanza muri iyo miduga harimo abafise intege nke hari nk'abamama bafise imbanyi hariho nk'abapapa batashoboye batishoboye n'abana bavuye ku mashuri bato bato dusanga ariho akarenganyo kwicara hasi turabyiga dusanga bibaye ngombwa yuko nabo babona umwanya mu modokari ntibacire hari baba bahuriye ngaha bose icyarimwe bavuye ku kazi bahababarira dufata icyemezo cy'uko tuzobashyira ku musitari hakajya hinjiza ku musitari umwe umwe umwe umwe uzananye ipembe nashaka kuzana akajagari hari abasekirite ngaha baca bamuzibira icyo gikorwa kikaba gikurikiranwa n'abatwara iyo miduga nabo bitwa bakokayi urongo ico gituro ca kanyosha akamenyesha ko n'abandi b'ibindi bituro babishatse bafatira kwa akarorero tuve ku gituro cy'ijisha mu bumanuko bw'igisagara dusimbire mu ntara ya ruyigi aba yacitse inkuru ya Jean Claude Nshimirimana nta kiziga na kimwe kigishyirwa muri iki gihe mu cyumba gikanye cy'uburuhukiro bw'abapfuye mu bitaro by'akarere k'ubuvuzi ka ruyigi abadashobora guca bahamba ababo bapfiriye muri ibyo bitaro baca bajana ikiziga mu buruhukiro bw'abapfuye mu bitaro byo mu ntara ya gitega bamwe mu bimaze gushikira bidogera ivyo bitaro bavuga ko ari ukutitwararika abagwaye ngo kandi kubura uwawe ugaca ugira n'ingorane zo kuronka aho woba uramushira mu kurindira ko ahambanwa iteka ngo vyongerereza intuntu wabuze muganga Isidore ntiharirizwa arongoye ivyo bitaro avuga ko badashobora gushira ikiziga muri ico cumba gikanye c'uburuhukiro ngo kuko bitagishoboka ko bagurira mu mambido igitoro bokoresha mu moteri itanga umuyaga nkuba igihe byoshika utangwa na regidezo ugacika nubwo biri uko amenyesha ko hariho muri ivyo bitaro ubundi buruhukiro boshiramwo uwapfuye akamarayo iminsi ibiri atarononekara buramatari w'intara ya ruyigi abdara hasani we yemeza ko ibisata by’ubuzi bwa leta byose bikenera kugurira igitoro mu mabido bigihabwa ukuri kwamye ku masitasiyo igihe kiba kiriho jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro abanyagihugu bo ku mutumba wa murambi muri komine Rusaki intara ya mwaro baherutse guturirwa kw'ingo barasaba ko abategetsi babafasha kugira ngo ibyo bintu bikorwa n'abantu bataramenyekana bihagarare igice cy'inzu ingo zine n'impongore z'inka ku ruhande rumwe hatarahera n'amasaha mirongo ibiri nane aho nibukeye itariki cumi n'imwe kimwe kwa n'ibyo abandi venansi mu kizenga nyene bagiye babona umucanwa ku rugo ku muhingamo gusa hoho ntihahiye hanini nk'uko seruga bivuga sinzi umwana yasohotse hanze ajya abona umucanwa tutamenye uwadutuye niho twakoma induru baraza kudutabara baca baratuzimya harahiye nk'imetero zishika cumi imbere z'urugo urugo rugira gatatu radiyo isanganiro yiboneye ni ubusa mbesheri aho naho nahitwa iburima hatanguye gusha itariki cumi na zibiri z'ukumunani mu gitondo abantu baratabara babona ko ari isanganya risanzwe baja gutangara babonye umuriro usubiye kwaduka bukeye itariki cumi na zitatu hari kuwa gatandatu umunsi ngo w'imanza hariho n'igice cy’inzu cahiye twese twari twanyaragiye ku mamanza hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe rero niho hasha hasha urugo hasha indaro z'inka n'igikoni vyose kopo birasha biratokombera inzu nkuru nayo yarahiye irasha ku matanga baca barazimya n'amazi mbeshera ubusa karaveri yahavuye anatumenyesha ko hari n'urundi rugo rw'umubanyi yitwa domisiyo nago nyene rwahiye abantu barazimya uwo karaveri avuga ko ivyo babonye batazi ivyo ari byo gushika nuno munsi ntituramenya ivyo ari byo umuntu ariko ariyumvira muga aribaza ati ivyo bintu ivyo ari byo byose birafite ikintu byo bigamije abo banyamurambi bemeza ko umubano bafitaniye n'ababanyi wari wifashe neza bakagira bati ivyo bintu birakwiye guhagarara nta muntu dupfa ikintu na kimwe tubanye neza mu mutekano twari tubanye neza twese reka twari umuryango muryango nyene ibintu muga vyogarukira ngaha kuko biratubaje gose icifuzo cabo nuko abategetsi bofasha kugira ntibagumane umutima uhagaze abategetsi sino bonyene bamenye ivyo bogira bonyene ico twifuza nuko bogerageza bakaduhumuriza tukarika kwama dufise umutima hawe iyi nkuru iramaze kwemezwa n'uburongoye umutumba wa murambi mugabo umusitanteri wa rusaka ntibabihuriza ko uwo musitanteri nyene ntashaka kugira ico bivuze ko inkuru dukura mu bashikiwe n'izo ngorane nuko babasabye kwandika mu mpisho abo bicura ko babikora nabo bashima kutabikora uko bagasigura ko kwagiriza utafatanya itonga zohava bibacanishamo. mu gihugu yemen abanyagihugu mirongo irindwi bishwe mu ijoro ryakeye mu bitero by'indege byakozwe n'ingabo z'ubumwe bwa buraya ku gisagara kiri mu minwe y'abagwanya leta ya yemen muri egiputa naho havugwa abambukira mirongo ine na babiri bapfuye ijana na mirongo itandatu na batatu nabo bararokokwa muri ijoro ryakeye nyuma y'aho ubwato bwarimo abambukira bwibiye mu kiyaga mediterane idonido na Didier Niyonzima nzima mu gihugu ca Egypte abambukira bagera babiri bapfuye n'ijana na mirongo itandatu na batatu bararokogwa muri ijoro ryakeye inyuma yaho ubwato barimo bwibiye mu kiyaga Mediterane ku nkengera z'ico gihugu nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w’ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Khaled Megahead mu itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ngo ibikorwa byo gutabara bikaba byarabandanije mu ntumbero yo kuraba ko atabandi bambukira borokogwa umwe mu bari muri ubwo bwato yitwa Ahmed Mohamed w'imyaka mirongo ibiri n'indwi avuga ko bari amajana na mirongo itanu muri ubwo bwato bwatanguye kwibira inyuma y'isaha n'inusu bugiye muri abo bambukira hakaba harimwo abamuka aho nyene mu gihugu cya Egypte muri Sudani no mu bindi bihugu bya Afrika mu gihugu cya Yemen naho havugwa abanyagihugu bashika mirongo ibiri bishwe mu ijoro ryakeye n'ibitero by'indege byakozwe n'ingabo zihurikiye mu mwe bw'abarabu mu makaritiye ari mu gisagara cyitwa Hodeida kiri mu minwe y'abagwanya leta ya Yemeni babashite bo mu bwoko bw'abahuti ivyo bimenyeshwa n'umwe mu bategetsi bo muri leta nk'uko bivugwa na RFI ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi ibyo bitero byatumberejwe kuri quartier yitwa Souk Al Honad inyuma yaho abo bahuti bari bahejeje guhimbaza ubugira kabiri umunsi bafata umugwa mukuru wa Yemen witwa Sana mu kurangiza tujye muri leta z'ubumwe za amerika aho imyiyerekano yabaye mu ijoro ry'uyu wa gatatu muri leta ya carolina yo mu buraruko itewe n'urupfu rw'umugabo w'umwirabure yishwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umupolisi yaranzwe n'imishamirano hagati y'igipolisi n'abari muri iyo myerekano kuko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi bw'iradiyo y'abafaransa rfi utwara leta ya carolina yo mu buraruko akaba yaciye asohora itegeko gishira iyo leta mu bihe bidasanzwe mu gihe iryo joro ryagira kabiri riranzwe n'imishamirano inyuma yaho uwo mugabo w'umwirabure yishwe n'umupolisi w'umwirabure nyene imbere y'inzu aho bahagarika umuduga igipolisi kivuga ko uwo yishwe yari afise inkoho yo mu bwoko bwa pistole ivyo abamwegereye bakaba babihakana muri iyo myiyerekano umuntu umwe niwe yakomerekeje cyane n'inkoho abapolisi cumi na babiri nibo bakomeretse imiduga myinshi nayo ikaba yarononywe